Əmmə bəd, əziz mömin qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Həqiqətən, təqva sahibi Allaha ən yaxın olanınızdır. Allah subhanətə alə buyurur ki, İnnəmə əkrəməkum indallahi ətqakum. Allah dərgahında ən hörmətli, ona ən yaxın olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Bugün yenə Allahdan qorxanlardan, özü də ən çox qorxanlardan biri Yusuf aleyhissalam barədə danışacaq. Yusuf aleyhissalamı Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib deyir ki, o, Əl-Kərim ibnül Kərim ibnül Kərim ibnül Kərimdir. Dörd dəfə Kərim sözünü təkrar edir. Kərimin oğlu, Kərimin oğlu, Kərimin oğludur. Yəni, atası Yaqub aleyhissalam, babası İshak aleyhissalam və onun da atası İbrahim aleyhissalam hər dördü də Allahın qatında, Allah yanında ən hörmətli, ən möhtərəm, ən əziz peyğəmbərlərdir. Dördü də insanlar arasında ən möhtərəm olan insandır. Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə Peyğəmbər s.ə.və müraciət edib deyir ki, biz sənə ən gözəl əhvalatı danışırıq. Beləliklə də ona Quran-ı kərimdə olan ən gözəl əhvalatı Yusuf aleyhissalamın başına gələn əhvalatı danışır. Yusuf aleyhissalam yuxu görür və yuxusunu gəlib öz atasına danışıb. Deyir ki, Yə əbəti, inni rəaytu əhədə əşərə kəvkəbən və şəmsə vəl-qəmərə rəaytuhum li səcidin. Atacan, mən yuxuda 11 ulduz Günəş və ayı gördüm. Onların mənə səcdə etdiyini də gördüm. Onların mənə səcdə etdiyini gördüm. Peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Təfsir alimləri deyir ki, Peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir və bu yuxu onun üçün bir müjdə, göz aydınlığı idi. Odur ki, atası onu müjdələyərək deyir ki, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hilə qurarlar. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Demədi ki, qardaşların sənin açıq aydın düşmənindir. Dedi ki, şeytan sənin açıq aydın düşmənindir. Şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Əlbəttə ki, qardaş qardaşa düşmən ola bilməz. Şeytan onu düşmənçiliyə vadar edir, yolundan azdırır. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək. Öz neymətini bundan əvvəl ataların İbrahimə, və İssaqa tamamladığı kimi sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Bu, Yusuf aleyhissalam üçün olan fəzilətdir. Allah onu Peyğəmbər seçəcək və ona, yalnız ona yuxuları yozmağı öyrədəcəkdir. Bu, onun üçün bir fəzilətdir. Beləliklə, Yusuf aleyhissalam qardaşlarına gördüyü yuxunu danışmır. Lakin buna baxmayaraq şeytan yenə qardaşlarını yoldan çıxarır. Qardaşları görür ki, ataları onu və atabir qardaşını, Binyamini onlardan çox istəyir. Və qərara gəlirlər ki, onun üçün hilə qursunlar. Hətta bəziləri onu öldürmək istəyir. Lakin aralarından bir nəfər Allahdan qorxan kimsə deyir ki, onu öldürməyin. Ona neysə bir pislik etmək istəyirsinizsə, atın onu bir quyuya, yoldan ötən karvan götürüb aparsın Beləliklə də yaddan çıxsın, unudulsun. Qardaşları belə qərara gəlirlər ki, onu aparıb dərin bir quyuya atsınlar. Və gəlib atalarından izn istəyirlər ki, onu da onlarla bərabər meşəyə buraxsın. Ataları da onlara deyir ki, qorxuram ki, canavar onu yeyə və bu kədərə mən dözə bilməyəm. Fikir verin, heç qardaşlarının ağlına da gəlməzdi ki, canavarın onu yediyini iddia etsinlər. Yaqub aleyhissalam onlara dedi deyə, onların bu fikri ağıllarına batdı. Və beləliklə, onlar aparıb Yusuf aleyhissalamı quyuya atırlar. Lakin quyuya atdıqda, baxın, o hələ uşaq ikən Allah subhanətə alə ona vəhi nazil edir və deyir ki, وَاَوْحَيْنَ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Sən onlara bu işləri barəsində gözləmədikləri, səni tanımadıqları bir halda xəbər verəcəksən. Əhvalatın axırında görəcəksiniz. Doğrudan da Yusuf aleyhissalam belə bir halda onlara bu yaramaz işləri barədə xəbər verəcəkdir. Beləliklə onlar Yusuf aleyhissalamı quyunun dibinə atır və ağlaya-ağlaya axşamüstü atalarının yanına qayıdırlar. Qayıdırlar və deyirlər ki, ey atamız, Biz Yusifi əşyalarımızın yanında qoyub çıxıb getmişdik və gəlib gördük ki, canavar onu yeyib. Hətta köynəyini də göstərirlər və köynəyinin üzərində olan saxta qan ləkəsini də göstərirlər. Qoyunun qan ləkəsini ona göstərib deyirlər ki, budur, bu da sübut. Oğlunu canavar yedi. Yaqub aleyhissalam çox səbirli idi. Və o deyir ki, mənə gözəl səbir gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində isə Allahdan kömək diləyirəm. Allah mənə kömək olsun. Fikir verirsiniz, necə əxlaqlı, tərbiyəli insan idi. Onları təhqir etmədi, onları söymədi. Əksinə Allahdan kömək dilədi. Onların bu işlərinə qarşı Allahdan kömək dilədi. Budur, karvan gəlib quyunun yanından keçərkən, onlardan biri gəlib quyudan su çıxarır. Su çıxardıqda Yusuf aleyhissalam da vedrə ilə bircə bayra çıxır. O Yusufu gördükdə qışqırıb deyir ki, müjdə, müjdə, oğlan uşağı tapmışam. Yəni, onlar sevinir ki, bunu yaxşı qiymətə satacaqlar. Bununla da pul qazanacaqlar. Və beləliklə onu öz yüklərinin içərisində gizlədir və Misirə çatdıqda bir Misirliyə satırlar. Misirli də öz həyat yoldaşına tapşırır ki, ona yaxşı, yaxşı baxsın, onu özünə oğul etsin, oğulluğa götürsün. Və beləliklə Yusuf aleyhissalam onun evində yaşamağa başlayır. Yusuf aleyhissalam onun evində çox gözəl şəraitdə yaşayır və bunu da Allah Taala ona nəsib edir. Allah Subhanahu taala da buyurur ki: "Vallahu qalibun ala amrihi, walakinna aktharan nasi la ya'lamun." Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Allah hər kəsə istədiyinə, istədiyi kimi köməklik göstərir və onu dünyada da, ahirətdə də xoşbəxt edir. Hayif ki, insanların əksəriyyəti bunu dərk etmir, bunu başa düşmürlər. Yusif yetkin yaşına çatdıqda Allah Taala ona gözəllik verir. Elə bir gözəllik verir ki, dünyada onun tayı bərabəri olmur. Olmayıb, olmayacaq da və həmçinin ona mühakimə yürütmək bacarığı və elm, peyğəmbərlik verir. Bu cür nə Allah subhanətə alə yaxşı iş görənləri mükafatlandırır. Günlərin bir günü o Misirlinin, o zadəgən kişinin arvadının Yusufə gözü düşür. Yusuf doğrudan da gözəl olur və qadın onunla yaxınlıq etmək istəyir. Gəlir onun otağına, qapıları bağlayır və deyir ki, deyir yanıma gəl. Onu çağırır. Lakin Yusuf aleyhissalam Allaha sığınır. Sonra da deyir ki, Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır. Mənə yaxşı baxmışdır. Fikir verin, ərinin ona göstərdiyi o hörməti, o yaxşılığı heç eləmir. Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazmar. Əlbəttə ki, xəyanət edənlər nə bu dünyada, nə axirətdə ziyanət, nicat tapmazlar. Qadın artıq ona meyl edir və onunla yaxınlıq etmək istəyir və onu öz ağusuna çəkmək istəyir. Lakin Allah subhanətə alə onu qoruyur. Allah subhanətə alə buyurur ki, Kəzəlikə linəsrifə anhu suə vəl-fəhşə innəhu min ibədinəl muhləsin. Biz onu, bu pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş sadiq qullarımızdandır. Sadiq İxlas da Allaha ibadət edən qullardandır. Yusif bu sözü deyib qapıya tərəf qaçır. Yusif canını qurtarmaq üçün qadın da arzusuna çatmaq məqsədi ilə onun arxası ilə qapıya tərəf qaçır və qadın onun köynəyindən yapışır. Köynəyindən yapışıb onun köynəyini cırır. Arxa tərəfdən köynəyini cırdıqda bu vaxt onların qarşısına Yusifin ağası çıxır. Ağası çıxanda qadın Yusifi qabaqlayır və ərinə deyir ki, Sənin həyat yoldaşına, namusuna toxunan adamın cəzası nə ola bilər? Ancaq zindan. Onu zindana atmalısan ki, layiqli cəza verəsən. Yusuf aleyhissalam deyir ki, o məni yoldan çıxartmaq istəyirdi. Mən heç ona toxunmadım. Bu vaxt o zadəgan kişinin yanında olan ağıllı vəziri ona nəsiyyət edir və deyir ki, bax, əgər Yusufin köynəyi qabaqdan cırılmışsa, Onda demək, o qadına təcavüz edirdi və qadın onun köynəyini cırıb. Yox, əgər arxa tərəfdən cırılmışsa, demək Yusif ondan canını qurtarmaq istəyirdi, qadın onun köynəyini cırdı. Və kişi görür ki, Yusif Aleyhisselamın köynəyi arxadan cırılıb və başa düşür ki, bu öz qadınının vurduğu bir hilədir və deyir ki, şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Bununla kifayətlənmir. Ürəyi soymur. Və üstəlik də deyir ki, həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür. Həqiqətən də sizin, siz qadınların hiləsi böyükdür. Yusuf Aleyhisselama nəsiyyət edir ki, bunu heç kəsə danışma. Qadına da deyir ki, sən günah işlətdin. Allahdan bağışlanma istə ki, Allah səni bağışlasın. Baxın, o yerdə qadının əri və köməkçisi var idi. Bir də Yusuf Aleyhisselam idi. Bəs şəhərdə olan qadınlar bu məsələdən, bu hadisədən necə xəbər tutdular? Əlbəttə ki, nə kişi, nə onun vəziri, nə də Yusuf aleyhissalam onlara heç bir şey söyləməmişdi. Əksinə, qadın özü bunu orada-burada danışdığına görə bu söhbət şəhərdəki qadınlar arasında yayıldı və qadınlar ona isteyza ilə deyirlər ki, zadəgən qadının arvadının öz köləsinə gözü düşüb. Onu elə yoldan çıxarıb ki, qadının ürəyi coşub və onunla öz köləsi ilə yaxınlıq etmək istəyir. Qadın bunların bu dedikodularını eşitdikdə onlar üçün məclis qurdu və o qadınların hamısını o məclisə dəvət etdi. Onların əllərinə bıçaq və meyvə verdi və dedi ki, soyun, yeyin. Yusuf əleyhissalama da əmr etdi ki, onların qarşısına çıx. Qoy səni görsünlər. Yusuf əleyhissalam onların qarşısına çıxdıqda Onlar mat-məttəl qalıb əllərini kəsdilər. Onun gözəlliyinə necə heyran oldularsa, unudub, özlərini unudub əllərini kəsdilər. Və dedilər ki, Allah bunu qorusun. Bu ki, bəşər deyil. Bu ancaq möhtərəm, ehtirama layiq bir mələkdir. Görün, nə gözəllikdə olursa, qadınlar onu mələk hesab edir. Bəli, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, üçüncü səmada Yusuf aleyhissalamı gördüm, ona gözəlliyin yarısı verilmişdir. Subhanallah, gözəlliyin yarısı və biz möminlər, cənnətə daxil olan insanlar, Allah bizi onlardan etsin. Yusuf aleyhissalam kimi gözəllikdə cənnətə daxil olacaq. Yusuf aleyhissalam qadınların təəccüblənməsini görür və zadəgan kişinin arvadının belə söz söyləməsini eşidir və Allaha dua edir. O qadın deyir ki, Baxın, məni qınayırdınız. Gördünüz ki, bu necə gözəldir. Bununla hər kəs yaxınlıq etmək istər. Və odur ki, əgər o mənim əmrimi yerinə yetirməsə, mənimlə yaxınlıq etməsə, onu zindana atdıracaqam və orada zəlil olacaqdır. Yusuf aleyhissalam isə qadının bu sözlərinə rəğmən Allaha dua edir. Allaha dua edir, deyir ki, Rabbi sicnü əhəbbu iləyyə mimmə yəd'unəni iləyh. Və illə təsrif anni keydəhunnə asbu iləyhinnə və əkun minəl cəhilin. Dua edib deyir ki, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Baxın, Yusuf aleyhissalamın qadınla yaxınlıq etmək, zina etmək ehtimalı çox böyük idi. Amma Allah onu qorudu. Çünki o əvvəlcədən Allaha qarşı ixlaslı olanlardan idi deyə Allah ixlaslı bəndələrini qoruyandır. Allah onu qorudu. Birincisi, Yusif çox gözəl idi. Cəlb edici bir cavan idi. İkincisi, o gənc idi və onun şəhvəti də güclü idi. Və zina etmək ehtimalı da onda çox idi. Lakin o özünü saxladı. Üçüncüsü, qəriblikdə idi. Əlbəttə ki, onun yanında heç kəs yox. Nə bir qohum, nə bir tanış, nə bir dost. O bunu etsəydi, heç kəs onu görməzdi. Dördüncüsü, o qul idi. Qadın da onun ağası. O deyə bilərdi ki, ağam mənə əmr edir, mən də bunu edirəm. Məcburam. Mənə məcbur edir. Lakin bu məcburiyyətə baxmadı. Onun hədəsinə, onun əmrinə fikir vermədi. Beşincisi, qadın zadəgan idi. Zadəgan, varlı. Neçə-neçə kişilər var ki, varlı qadınlar arzu edir. Amma Yusif aleyhissalam bundan imtina etdi. Altıncısı, qadın zina etməyə artıq hazır idi. Geyinib gözəl vəziyyətdə onun yanına gəlmişdi. Və Yusif aleyhissalamı yoldan çıxara bilərdi. Lakin o buna da aldanmadı. Yedincisi, onların yanında heç kəs yox idi. Bu işi görsəydilər, heç kəs bu iş barədə heç kəsə xəbər verməyəcəkdi. Səkkizincisi, qadın qapıları bağlamışdı. Qapıları kim aça bilərdi? İçərdə tək tənha qalmışdılar. Doqquzuncusu qadın Yusufdən yapışdı, o isə ondan canını qurtarıb qaçdı. Və nəhayət onuncusu, qadın bu cür onu hədələdi ki, səni zindana atacaqam, sənin başına oyun gətirəcəyəm. Lakin Yusuf aleyhissalam əksinə sevindi və Allaha dua etdi ki, Allahım, zindan mənim üçün daha xeyirlidir, daha fəzilətlidir. Və əlbəttə ki, ağası qadınının sözünə uyaraq onu zindana attırdı. Yazıq Yusif zindanda neçə illər qaldı. Zindana onunla bərabər iki cavan da atdılar. Bu cavanlar bilirdilər ki, Yusuf aleyhissalam yuxu yozmağı bacarır. Odur ki, onlar gördükləri yuxunu ona danışdılar. Biri dedi ki, mən yuxuda gördüm, ağam üçün şərab paylayıram. O birisi də deyir ki, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək, quşlar da onlar ondan dimdikləyib yeyir. Bunu bizim üçün yoz. İndi siz bunun dəvət üslubuna baxın. Bu iki cavan ondan yuxu yozmağı tələb edir. Bu gör onlara nə cavab verir. Deyir ki, yuxu yozmaq qabiliyyəti Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Və mən Allaha iman gətirməyən və axirəti inkar edən bir qövmün dinindən lap əvvəldən uzaqlaşmışam. Bunun yuxunun yozumuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu açıq aydın onlara tovhidi başa salır. Sonra deyir ki, mən atalarım İbrahimin, İshakın və Yaqubun dininə tabi oldum. Tək Allahlıq dininə. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Peyğəmbərlərə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların əksəriyyəti şükür etmir. Yəni, əksəriyyət kafirdirlər. Ey mənim zindan yoldaşlarım, ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, Yoxsa tək olan hər şeyə qalib gələn Allah fikir verin. Görün, necə dəvət edir. Ayrı-ayrı, başqa-başqa tanrılar yaxşıdır. Yoxsa tək olan hər şeyə qalib gələn Allah. Ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın qoyduğunuz adlardan başqa bir şey deyildir. Bu demək istəyir ki, o bütlərin ancaq adı var. Nə bir, xərə, nə bir zərər verə bilərlər, nə bir xeyir verə bilərlər. Onların adlarından başqa bir şey yoxdur ağac, əski, daş və s. Bu adlardan başqa onlarda bir şey, bir qüvvə yoxdur. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Varsa göstərin görək, hansı ayədə, hansı hədisdə Allah subhanətə alə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahdan başqasına şərik qoşun. Haradadır o, o dəlil? Göstərin, hökum yalnız Allahadır. O əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəsiniz, doğru din budur. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Beləliklə, Yusuf aleyhissalam onlara yuxularını belə yazır ki, sizlərdən biri şərab paylayan olacaq, digəri isə edam etdiriləcək. Və belə də olur. O iki nəfəri padşah zindandan çıxartdırır. Birinə öz yanında yer verir şərab paylayan, digərini isə edam etdirir. Öldükdən sonra quşlar gəlib onun başından dimdikləyir, yeyir. Lakin Yusuf aleyhissalam şərab paylayana deyir ki, ağanın yanında məni yad edərsən, Deyərsən ki, zindanda Yusif adlı birisi var. Onun yadından çıxır və Yusif neçə ildə zindanda qalır. Günlərin bir günü padişah yuxu görür. Yuxuda görür ki, yeddi araq inək, yeddi kök inəyi yeyir və yeddi quru sümbül və yeddi yaş sümbül görür. Bunun yozumunu əyan əşrəflərindən soruşduqda onlar deyir ki, bu qarma-qarışıq yuxudur. Biz bunu yoza bilmərik. Bu vaxt şərəf paylayan deyir ki, mən bilirəm, bu yuxunu kim yoza bilər? Bircə məni Yusufin yanına göndərin. Onlar onu Yusufin yanına göndərir və o gəlib görün Yusuf aleyhissalama necə müraciət edir. Bu da onun fəzilətinə dəlildir. Gəlib deyir, ey Yusuf, ey doğru danışan. Ərəbcə görün necə göz gözəl səslənir. Yusufu eyyuhə siddiqu. Siddiq adlandırır onu. Çünki o onun yuxusunu necə yozmuşdusa, elə də oldu. Bu yuxunu yozmağı ondan xahiş edir və Yusuf aleyhissalam ona bu yuxunu yozur. Deyir ki, sizə əvvəlcə 7 il bolluq gələcək, sonra isə quraqlıq. Bolluq olduqda yığdığınız məhsulu saxlayın, quraqlıq illərində yeyərsiniz. Bu vaxt padişah tələb edir ki, onu yanıma gətirin. Onun bu yuxunu yozması padişahın xoşuna gəlir. Və gəlib deyirlər ki, sən azadsan, padişah səni azad etdi. Öz hüzuruna çağırır. Subhanallah hər birimizi padişah zindanda olduğumuz vaxt gəlib azad etsəydi, gülə-gülə, böyük məmuniyyətlə zindanı tərk edib, zindandan tezliklə çıxardı. Yusuf Aleyhisselam isə özünə bəraət qazandırmamış zindandan çıxmaq istəmir. Deyir ki, qayıt get, ağanın yanına soruş ki, mənim günahım nə idi axı? Qadınlar məni niyə zindana atdırdılar? Nə üçün qadınlara inandılar? Və o gəlib padişaha Yusufin dediklərini deyir. Padişah da qadınlardan soruşduqda qadınlar deyir ki, Allah eləməsin, bizim ona qarşı heç bir iradımız yoxdur. Zadəgan kişinin arvadı deyir ki, artıq haqq bəlli oldu. Əl-ənə həs-həsəl haqq. Artıq haqq bəlli oldu. Mən onu yoldan çıxmışdım. Onun heç bir günahı yoxdur. Ondan sonra Yusuf aleyhissalam zindandan çıxır. İndi bu Peyğəmbərin bu cür səbirli olmasının fəzilətini Bu hədislə daha geniş başa düşəcəksiniz. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah Yusuf aleyhissalama rəhmət eləsin. O qədər zindanda qaldı. Onun yanına gəlib müjdəçi azad olduğunu ona bəyan etdi, müjdələdi. Amma o yenə zindandan çıxmadı. Özü üçün bərayət tələb etdi. Vallahi ki, əgər mən onun yerində olsaydım, mən çıxardım. Peyğəmbər s.ə.v deyir bunu. Mən onun yerində olsaydım, mən çıxmış olardım. Amma o dözdü çox səbr etdi. Bu da onun fəzilətidir. Sonra padişah onu öz yanında bir vəzifə vermək istəyir. Və Yusuf Aleyhisselam deyir ki, Misir xəzinəsini mənə tapşır. Mən onu qoruyaram. Padişah elə də edir. O, gələn məhsulu xəzinəyə yığır. Elə ki, quraqlıq illəri başlayır. Yusuf Aleyhisselamın qardaşları eşidir ki, Misirdə bir padişah var, yaxşılıq edir, köməklik göstərir. Özündə olan var dövlətdən olmayanlara verir və yola düşürlər, gəlirlər o padşahın yanına. Onun yanından da Yusuf Aleyhisselamın yanına. Və Yusuf Aleyhisselam onların yüklərini ərzaqla doldurur. Gətirdikləri pulları da yükün içinə qoyur ki, geri döndükdə o pulu görüb, bir daha geri qayıtsınlar və deyir ki, gedin, ancaq ərzaq üçün bir daha gəlmək istəsəniz, ata bir qardaşınızı da gətirərsiniz yəni Binyamini də gətirərsiniz. Binyamin onun doğma qardaşı olur. Beləliklə onlar geri qayıdır və atalarından izin istəyirlər ki, Binyamini də özləri ilə götürməyə izin versin. Ataları deyir ki, siz istəyirsiniz ki, Yusifə izin verdiyim kimi ona da izin verim. Yusifin başına oyun gətirdiyiniz kimi onun da başına oyun gətirəsiniz. Və qardaşları deyir ki, əgər sən onu bizimlə göndərməsən, padişah bizə ərzaq verməyəcək. Və Yüklərini açıb pullarını gördükdə atalarına deyirlər ki, görürsən, onlar hətta bizim pulumuzu da qaytarıblar. Göndər bizimlə qardaşımızı, biraz da ərzaq götürək. Beləliklə onlar Binyamin də götürüb Yusuf Aleyhisselamın yanına gəlir. Və Yusuf Aleyhisselam bu dəfə onlara ərzaq verdikdə qardaşının yükünün içinə bir piyalə qoyur. Sonra onlar yüklərini götürüb çıxıb getdikdə carçı gəlib çağırıb deyir ki, dayanın, siz oğurluq etmişsiniz. Onlar da deyir, siz bilirsiniz ki, biz bu məmləkətə fitnə fəsad törətmək üçün gəlməmişdik. Biz oğru da deyilik. Yusuf Aleyhisselam deyir ki, yaxşı bəs, padişahın piyaləsi sizdən çıxsa onda necə? Qardaşlar deyir ki, kimin yükündən çıxsa onu da tutub öz yanında saxlayarsan. Axtarırlar, Yusufin qardaşının yükündən çıxır, Binyaminin. Və Binyamini Yusuf öz yanında saxlamalı olur. Bu vaxt qardaşları deyir ki, eh, Onun elə qardaşı Yusif də belə oğru idi. Hə, subhanallah. Yusuf aleyhissalam onlara baxır ki, bunlar nə danışır? Amma əxlaqına baxın, onlara cavab vermir. Əksinə deyir ki, Allah sizə kömək olsun. Allah sizə bu etdiyiniz əməli yadınıza salacaq. Yadınıza düşəcək ki, siz xətaya yol vermişdiniz, səhv etmişdiniz. Mənə qarşı düzgün mövqe tutmamışdınız. Və beləliklə onlar çıxıb kör peşman gedirlər. Getməmişdən qabaq bir kənara çakirib, məsləhətləşirlər ki, nə edək? Patşaya müraciət edirlər ki, bizlərdən birini saxla, qardaşınızı aparaq, ataları çox qocadır, buna dözə bilməyəcək. Amma Yusuf Aleyhisselam deyir, xeyr, əgər biz onun yerinə başqasını saxlasaq, əlbəttə zalimlardan olaraq. Bəs yaxşı, Yusuf Aleyhisselama bu cür tədbir görməyi, qardaşını öz yanında saxlamağı kim öyrətdi? Axı o məmləkətin patşahının qanununa görə kimisə öz yanında saxlamaq olmazdı. Müəyyən bir uğurluq olmalıydı ki, qardaşını öz yanında saxlasın. Bu tədbiri ona kim öyrətdi? Allah subhanətə alə deyir ki, biz Yusifə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa patşahın qanununa görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə istisnadır. O məmləkətdə belə iş görmək olmazdı. Və Yusufi aleyhissalamın etdiyi bu əməl düzgün deyildi. Amma Allah taala ona bunu əmr etdi. Məsləhət üçün belə etdi. Allah istədiyini edir. Sonra onlar arasında, onların arasında ən böyük qardaşları Robel qardaşlarına deyir ki, axı atamız bizdən söz aldı, əhd aldı ki, Binyamini qaytaracaq. Vallahi ki, atam izin verməyincə və ya Allah mənim barəmdə hökum çıxarmayınca mən bu torpağı tərk etməyəcəyim, gedin. Onlar atalarının yanına dönür və ataları onlara deyir ki, İnni yəşqu bəhdi və hüzni ilallah. Mən dərd qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm, ona şikayət edirəm. Allah özü mənə kömək olsun. Allah özü mənə kömək olsun, o sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Sonra deyir, ey oğlanlarım, gedin yenidən Misir əyalətinə. Onlar yenə hökumdarın hüzünə, hüzuruna qayıdır və bu vaxt artıq Yusuf aleyhissalam açıb onlara hər şey deyir. Deyir ki, yadınızdadırmı siz Yusufun başına nə oyun gətirdiniz və eləcə də bu qardaşının başına nə oyun gətirdiniz? Onlar deyirlər ki, yoxsa Yusuf elə sən üzünsən? Deyir, əlbəttə, mən Yusufəm, bu da mənim qardaşım Binyamindir. Allah sizin etdiklərinizi bağışlasın. Görün, necə rəhmli olur. Allah sizin etdiklərinizi bağışlasın. Qayıdın, gedin, atanızı, ananızı da bura gətirin. Atamın gözləri kör olub. Mənim bu köynəyimi onun gözlərinin üstünə atarsınız, gözləri açılacaq. Bu da Yusuf Aleyhisselamın fəziləti. Bu da ona Allah tərəfindən olan bir möcüzə. Onlar gəlib atalarının yanına hələ çatmamış, hələ çatmamış ataları uzaqdan iyisini hiss edir. Yusuf Aleyhisselamın iyisini və deyir ki, əgər mənim ağlımın çaşdığını hesab etməsəydiniz, deyərdim ki, mən Yusufin iyisini duyuram, hiss edirəm. Onlar deyirlər ki, sən elə əvvəlki yanlışlığındasan. Yusuf artıq çoxdan ölüb və gəlib köynəyini onun gözünə, gözünün üstünə atdıqda gözləri açılır və deyir ki, görürsünüzmü? Mən axı sizə deyirdim, o sağdır. Sonra hamılıqla Yusufin yanına gəlirlər. Yusufin yanına gəldikdə o ata-anasını bəş-bəş qucaqlayır, bağrına basır və onları öz taxtına qaldırır. Beləliklə, Yusif Aleyhisselamın 11 qardaşı, atası və anası onun qarşısında hörmət əlaməti olaraq, təzim, ibadət məqsədi ilə deyil, hörmət əlaməti olaraq səcdə edirlər. Və Yusuf Aleyhisselam deyir ki, ata, atacan, budur mənim gördüyüm yuxunun yozumu. 40 il bundan əvvəl Peyğəmbər yuxu görmüşdür. Salman Farisi deyir ki, o yuxu ilə bu əhvalat arasında 40 il keçmişdir. 40 ildən sonra onun yuxusu gerçəyə çevrilir. Və beləliklə Yusuf aleyhissalam Allaha təşəkkür edir, minnətdarlığını bildirir və deyir ki, Rabbi qad əteytəni minəl mulki və əlləmtəni min təvilil əhədis fatirəs səməvati vəl ard əntə valiyi fid dünya vəl əxirə təvaffəni muslimən Və əlhiqni biz salihin. Ey Rəbbim, sən mənə bir qədər mülk, səlfənət verdin və mənə yuxuların yozumunu öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim hamimsən, mənə himayə edənsən. Odur ki, mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Allahdan da diləyim budur ki, Allah bizim hamımızın canını müsəlman olaraq alsın və bizi o əməli salihlərə, peyğəmbərlərə, siddiqlərə, şəhidlərə qovuşdursun. Təqulu qavli həzə və əstəxfirullah li və ləkum və lisairil muslimin min kulli zəm fəstəxfiruhu və tubu iləyh innəhu huvəl gafurur rahim.